פרק י"ג וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור אדם כי יהיה ועור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה ועור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושיער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמוק מעור בשרו נגע צרעת הוא, וראה הוא הכהן וטימא אותו. ואם בהרת לבנה היא בעור בשרו, ועמוק אין מראיה מן העור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, והנה, הנגע עמד בעיניו, לא פסה הנגע בעור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע, ולא פסע הנגע בעור, וטיהרו הכהן מספחת היא, וכיבש בגדיו, וטהר. ואם פסו תפסה המספחת בעור, אחרי הרע אותו אל הכהן לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן, וראה הכהן והנה פסתה המספחת בעור, וטמאו הכהן צרעת היא. נגע צרעת כי תהיה באדם, והובא אל הכהן, וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור, והיא הפכה שיער לבן, ומחיית בשר חי בשאת, צרעת נושנת היא בעור בשרו, וטמאו הכהן, לא יסגירנו כי טמאו. ואם פרוח תפרח הצרעת בעור, וכיסתה הצרעת את כל עור הנגע, מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. וראה הכהן והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו, וטיהר את הנגה, כולו הפך לבן, טהור הוא. וביום הראות בו בשר חי, יטמע. וראה הכהן את הבשר החי וטמאו. הבשר החי טמא הוא, צרעת הוא. או ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, ובא אל הכהן. וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן, וטיהר הכהן את הנגע, טהור הוא. ובשר כי יהיה בו בעורו שחין, ונרפא, והיה במקום השחין שאת לבנה, או בהרת לבנה אדמדמת, ונראה אל הכהן. וראה הכהן והנה מראיה שפל מן העור, ושערה הפך לבן, וטמאו הכהן נגד צרעת היא. בשחין פרחה. ואם יראנה הכהן והנה אין בה שיער לבן, ושפלה איננה מן העור והיא חיה, והסגרו הכהן שבעת ימים. ואם פסו תפסה בעור, וטמא הכהן אותו נגע היא, ואם תחתיה תעמוד, הבהרת לא פסתה, צרבת השחין היא, וטהרו הכהן. או בשר כי יהיה בעורו, מחוות אש, והייתה מחיית המחווה, בהרת לבנה, אדם דמת או לבנה. וראה אותה הכהן, והנה נהפך שיער לבן בבהרת, ומראה העמוק מן העור, צרעת היא. במחווה פרחה, וטימא אותו הכהן, נגע צרעת היא. ואם יראנה הכהן, והנה אין בבהרת שיער לבן, ושפלה איננה מן העור והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, אם פסו תפסה בעור, וטימא הכהן אותו, נגע צרעת היא, ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה בעור והיא כהה, שאת המחווה היא, וטהרו הכהן, כי צרבת המחווה היא. ואיש או אישה כי יבוא נגע בראשו. או וזקן, וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן העור, ובו שיער צהוב דק, וטימא אותו הכהן, נתק הוא, צרעת הראש, או הזקן הוא. וכי יראה הכהן את נגע הנתק, והנה אין מראהו עמוק מן העור, ושיער שחור אין בו, והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים. וראה הכהן את הנגע ביום השביעי, והנה לא פסע הנתק, ולא היה בו שיער צהוב, ומראה הנתק אין עמוק מן העור, והתגלח ואת הנתק לא יגלח. והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית. וראה הכהן את הנתק ביום השביעי, והנה לא פסע הנתק בעור, ומראהו איננו עמוק מן העור, וטיהר אותו הכהן, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פסו יפסה הנתק בעור, אחרי טהרתו, וראהו הכהן, והנה פסה הנתק בעור, לא יבקר הכהן לשיער הצהוב, טמא הוא. ואם בעיניו עמד הנתק, ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן. ואיש או אישה כי יהיה בעור בשרם בהרות, בהרות לבנות, וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרות כהות לבנות, בוהק הוא, פרח בעור טהור הוא, ואיש כי ימרת ראשו קרח הוא, טהור הוא, ואם מפאת פניו ימרת ראשו גיבח הוא, טהור הוא. וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם, צרעת פורחת היא, בקרחתו או בגבחתו. וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת, בקרחתו ובגבחתו כמראה צרעת עור בשר. איש צרוע הוא טמא הוא, טמא יטמאנו הכהן, בראשו נגעו. והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמא הוא, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר או בבגד פשתים, או בשתי או בערב, לפשתים ולצמר, או בעור, או בכל מלאכת עור, והיה הנגע ירקרק או אדמדם, בבגד או בעור, או בשיטי או בערב, או בכל כלי עור, נגע צרעת הוא, והוראה את הכהן. וראה הכהן את הנגע, והסגיר את הנגע שבעת ימים, וראה את הנגע ביום השביעי, כי פסע הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או בעור, לכל אשר יעשה העור למלאכה, צרעת ממארת הנגע, טמאהו. ושרף את הבגד או את השתי, או את הערב, בצמר או בפשתים, או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע, כי צרעת ממארת היא, באש תשרף. ואם יראה הכהן והנה לא פסה הנגע, בבגד או בשיטי או בערב, או בכל כלי עור, וציווה הכהן וכיבסו את אשר בו הנגע, והסדירו שבעת ימים שנית. וראה הכהן אחרי הוא כבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסע, טמא הוא. באש תשרפנו, פחתת היא, בקרחתו או בגבחתו. ואם ראה כהן והנה כהה הנגע, אחרי הוא כבס אותו, וקרע אותו מן הבגד או מן העור, או מן השתי או מן הערב. ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב, או בכל כלי עור, פורחת היא. באש תשרפנו את אשר בו הנגע. והבגד או השתי או הערב, או כל כלי העור אשר תכבס, ושר מהם הנגע, וכובס שנית וטהר. זאת תורת נגע הצרעת, בגד הצמר או הפשתים, או השתי או הערב, או כל כלי עור, לטהרו או לטמאו.